Don Kixoz dian lantegiak orzaiz eta maulan lan egiten du eta berezitasuna du leheneko manean espartina egiten diala. Esku josik eta halaz dena uskal herrian. Hoi oso importanta da enpresa buia entzat. Jean-Jacques Ouyou. De nous, notre but, c'est de faire toute la main-d'œuvre au Pays Basque. Après, nous travaillons avec un atelier qui est en Pays Basque Sud et qui nous fait des semelles. Et donc, euh, en collaboration, moi, je pense que déjà, si on arrivait à tout faire au Pays Basque, ce serait bien. Bi espartina mota egiten da lantegi juntan, bata simplia eta besti aldiz mudakua. Espartinak saltzen dia erdia xuxenka, bi saltegietan, ehuneko hogeia esportazioan, Suiza, Italia, Alemania edo e Japonian. Eta marka handi sumaitetan eh, saltzen da halanula patogaz. Aurten espertina modelo berri bat sortu die, amu arrainaen larriaikin, esede nula jinden, galtegin de jogu Jean-Jacques Uyuai. Alors là c'est venu d'une euh, collaboration entre, artisans, c'est-à-dire que ça s'est au village d'artisans d'Ossès, on nous sommes avec euh, Goikoetxea. Oficialen arteko lan baten ondorioa da. Orzaizeko ofizialen herriskan gia eta peio goikoetxeak bankan badu amu arrain haskuntza bat eta besemiak du ideia euh, uken. il m'a demandé ce que moi je pouvais, ce que je pouvais en faire quelque chose. Bon, hein, Larja baliatu beste zerbaitetan. Euh, eta ordian, jintzait galtegite, eianik zerbait egiten ahal ninez. Jadanik, izokina ekin intxeok egin guntian garraian, eta untxazen, eta amuarraina ekine, hola agitu da. Et donc nous avons mis en place cette fabrication qui va sortir au mois de juillet cette année-là. Bestalde, maulen egin behara den espartinaen etxe sedia sustengatzen du donki buiak, be ustez, garai hau baliate behar da horren egiteko, espartina ez sinago untsa juiten delakoz.